Hupage, hode anankaion estin tais gunaixin, kago heos erhomeza, hepseesusin, kai epimelos artusosin. Kai aron he min alaxima eisto balaneion, kai anoixon to armarion, kai heureeseis eso marsupion hen hoi estin argurion, kai feri taheos proston trapezditeen. Ευτυχώς έγραψα περί ομιλίας καθέμερινές.